Esports del dia. Bona tarda, benvinguts tots i totes a una nova edició del nostre programa Esports al Dia. Aquest espai que, com sabeu, cada dia aquesta emissora, Ràdio Mollet del Vallès, dedica a parlar del món esportiu a la nostra ciutat. Rebeu una cordial salutació de l'equip que fa possible aquest programa i que avui som en Dani Padilla, els controls tècnics i qui us està parlant, Norma Vidal. Bona tarda, benvinguts tots i totes un dia més al nostre programa. Què tal, com esteu? Avui és dimarts, dia 2 de desembre. Nosaltres un dia més som al vostre costat per apropar-vos a l'esport de la nostra ciutat. I en aquest cas, com habitualment fem el dimarts, aquest dia de la setmana, avui dediquem els nostres minuts a parlar del món del bàsquet de Mollet del Vallès. En parlem i us expliquem com estan les coses per als nois del recanvis Gaudí Mollet. També parlarem de l'equip escolar de Mollet, el Sant Gervasi, i ens referirem als equips femenins de bàsquet de la nostra ciutat. De tot això, doncs, en parlem avui en els nostres minuts de programa al vostre costat, però a més a més també tractarem altres qüestions relacionades amb l'esport de la nostra ciutat i parlarem d'altres entitats, com per exemple el Club d'Escacs de Mollet del Vallès. De tot això, doncs, ja sabeu, en parlem durant el nostre temps de notícies aquí a Esports al Dia, així que si no us en voleu perdre ni un sol detall, seguiu amb nosaltres perquè en un 3 i no res obrim el programa d'avui i comencem. Someone Com us dèiem, obrim el programa parlant avui de bàsquet i parlem primer de tot del recanvis Gaudí Mollet, aquest equip de la nostra ciutat que, com sabeu, juga a la Lliga EVA en el grup C. Us expliquem que el recanvis Gaudí Mollet aquesta setmana segueix a la part baixa de la taula classificatòria, ocupant en aquest cas la tretzena plaça amb 14 punts acumulats després del seu darrer partit que va ser contra el vuitè d'aquest grup C de Lliga EVA, que és el Platges de Mataró. Aquest partit, eh, que va ser aquest cap de setmana, va començar amb una superioritat per part dels de Mataró que els d'Àlex Coma van intentar doncs, eh, remuntar, van intentar plantar cara, però finalment no van poder i el partit va acabar amb una victòria dels nois del Maresme i amb una derrota, per tant, del recanvis Gaudí-Mollet de 65 a 77. El recanvis eh, Mollet, d'aquesta manera, va tornar a perdre a casa i en aquest partit, que com dèiem, tot i que el primer quart va ser de domini mataroní, el segon va ser més equilibrat i les defenses es van fer més fortes i els punts eh, van ser escassos. Tot i així, els del Maresme van aconseguir ampliar més el marcador, la diferència, i van marxar al descans amb 12 punts de renda. El bon inici de la segona meitat per part dels de l'excoma feia pensar en una possible remuntada, però finalment es va quedar en mig camí. Al final del tercer quart, tot i la millora local, el desavantatge encara era de 9 punts, 51 a 60. Un marcador curt pel predomini de les defenses i dinàmica que es va mantenir d'aquesta manera fins al tercer quart amb un platges de Mataró que va deixar la diferència als 12 punts. D'aquesta manera, doncs, com us explicàvem, el recanvis Gaudí-Mollet va tornar a perdre casa, malauradament, davant de la seva afició i doncs es troba a la part baixa de la taula classificatòria amb els seus 14 punts acumulats i amb aquesta Lliga EVA que està costant, però els de com a poc a poc estan aconseguint doncs, plantar cara als seus rivals. Seguim amb més bàsquet, però parlem ara de l'altre equip de bàsquet de la nostra ciutat, el que habitualment ens referim en el nostre programa i que, com sabeu, competeix a segona catalana. Estem referint-nos al Sant Gervasi, l'equip escolar de Mollet del Vallès, que aquesta setmana ocupa la vuitena plaça a la taula classificatòria, amb 16 punts acumulats després d'aquestes 11, 11 jornades de competició, en les que ha aconseguit 5 victòries i ha de registrat 6 derrotes. El Sant Gervàs Bargi s'enfrontava aquesta setmana contra un rival complicat i és que jugava contra el líder d'aquesta categoria de segona catalana, aquest grup 1. Es tracta del quart club de bàsquet que ocupa la primera plaça amb 20 punts acumulats després d'aquestes 11 jornades eh, jugades en les que només ha perdut dos partits. Així doncs, eh, un rival complicat que juntament amb el Cabrera, club de bàsquet, comparteix el lideratge d'aquesta categoria, d'aquest grup. Així doncs, en aquest partit, el Sant Gervasi ho va intentar intentar, però finalment no va poder imposar-se a aquest eh, líder d'aquesta categoria i va acabar perdent per 61 a 74. Malgrat aquest resultat, l'equip de la nostra ciutat es manté a la part mitja de la taula classificatòria en una vuitena plaça molt digna i amb opcions de seguir escalant posicions. I deixem de banda el bàsquet eh, masculí per parlar de bàsquet femení i parlar dels dos equips de la nostra ciutat. Per una banda, us expliquem que aquesta setmana el Franque Club de Bàsquet Mollet està de sort i és que en el seu darrer partit contra el Parets, que com sabeu és un rival directe en aquest grup 1 de segona catalana on competeixen les noies del Franque, doncs eh, va aconseguir una victòria, una victòria una mica ajustada de 53 a 47, però finalment va ser una victòria que fa que les noies del Franqui Club de Bàsquet estiguin ara mateix en la cinquena posició del grup 1 de segona catalana. D'aquesta manera acumulen un total de 16 punts a la taula classificatòria i es troben empatades a punts, atenció, amb el segon classificat, el tercer i el quart classificat, que són el Vilassar, el quart club de bàsquet i el bàsquet Rubí. D'aquesta manera, les noies del Franque aconsegueixen una pujada a la taula classificatòria molt important que les col·loca en aquesta aquesta zona alta que podria beneficiar-les molt i molt. Per altra banda, a l'Escola Sant Gervasi, les noies d'aquest equip de la nostra ciutat van eh, jugar aquest cap de setmana contra les del Santa Perpètua i van perdre per 57 a 45. Recordem que el Santa Perpètua és un conjunt de la part mitja que ocupa la desena plaça i acumula 13 punts aquesta jornada. Pel que fa a les del Sant Gervasi, després d'aquesta derrota, ara mateix es troben en la setena posició i acumulen 14 punts en aquestes 10 jornades de competició que portem en aquest grup 1 de segona catalana. I seguim amb més notícies i amb més esport de Mollet del Vallès i com us dèiem en encetat el programa, ara passem a parlar del Club d'Escacs de Mollet i us comentem que el dissabte passat va finalitzar l'Open de Ronçana del que us hem estat informant al llarg dels nostres programes amb una molt destacable actuació dels jugadors del Mollet. El grup A, la darrera ronda, va servir doncs, per veure un duel entre els molletans Jordi Valls i Javier Morais que doncs, va ser favorable finalment a Jordi Valls, que va fer una partida molt emocionant. Antonio Castanyeda eh, va fer taules amb un jugador de molt més elo, mostrant la seva gran progressió cap al Mollet B. Ramon Villar, amb la partida guanyada, es va deixar un mat en una i Ricard Vega i Manel Vicente van lluitar fins l'última hora, malgrat que van perdre les seves respectives partides. La classificació final va ser de Jordi Valls 6-5, Javier Morais 5-5, Antonio Castanyeda 4-5, Ramon Villar 4-0, 1, Ricard Vega 3-0 i Manel Vicente 2-0. El grup B, Cristian Fernández va cedir unes taules assegurant-se a ser campió inapel·lable amb 8,5 de 9. Pere Garriga, malgrat que va perdre amb el guanyador de l'Open 2007 i número 1 del rànquing, va ser tercer en el seu tram i va lluitar tot el campionat als primers eh, taulers patint la pressió d'estar entre els millors. Kirian Vicente va guanyar i Enric Colomer va perdre, però els dos van mostrar una gran progressió atenció tant en el seu joc com en la seva capacitat per a no córrer i pensar i no esgotar el temps, tal com han informat fons d'aquesta entitat del Club d'Escacs de la nostra ciutat. A més a més, els joves Albert Mossac i Jordi Arnau, igual que en Pere Garriga, van fer una molt bona actuació, malgrat que encara necessiten més opens per tal de dominar el tempo i les partides i deixar de banda la pressió. La classificació final va ser de Cristian Fernández, 8,5, campió absolut, i Pere Garriga, 5 i 0, eh, i va ser tercer en el tram Melo, Enric Colomés 5-0, Kirian Vicente 5-0, Albert Musa 4-0 i Jordi Arnau 4-0. Quan tot just estem a punt d'arribar al punt de tres quarts, acomiadem el nostre espai d'avui dimarts, 2 de desembre. Nosaltres eh, recordeu que tornarem a ser amb tots vosaltres demà dimecres a la mateixa hora de sempre, aquí a Ràdio Mollet del Vallès. I demà dimecres aprofitarem els nostres minuts per parlar d'una altra de les entitats de la nostra ciutat, en aquest cas el Club Muntanyenc de Mollet del Vallès, perquè us hem de recordar que aquest cap de setmana i aquest, eh, podríem dir, pont que farem, però no és ben bé un pont, Pon, doncs el Club Muntanyenc de Mollet del Vallès organitza el 32è aplec excursionista dels Països Catalans. No sé si recordareu que fa unes setmanes ja vam parlar amb en Lluís Mas, que és la persona que s'encarrega de coordinar aquesta activitat perquè ens expliqués eh, de primera mà com estaven anant els preparatius. Demà tornarem a parlar-ne, tornarem a recordar una mica en què consistirà aquesta activitat i què és el que s'hi podrà fer per totes aquelles persones que ja estiguin interessades. Així que ja ho sabeu, demà dimecres tornem a ser amb tots vosaltres aquí a la mateixa hora de sempre a Ràdio Mollet del Vallès. Que acabeu de passar un feliç dia i que vagi molt bé. Fins demà. Esports del dia.